Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes, Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs! Turpinām klausīties jauniešu liecības no pasaules jauniešu dienām. Čau, mani sauc Santija, un šī gada vasarā es piedalījos pasaules jauniešu dienās Portugālē. Uz pasaules jauniešu dienām es devos ar Latvijas grupu, un varbūt daži no jums jau zina, bet Latvijas grupa, kas devās uz Portugālu šovasar, sastāvēja no aptuveni simts jauniešiem, un ceļojām mēs autobusos. Es pati sevi sauktu par tādu pieredzējuši ceļotāju, bet uh, jau sākotnēji pirms izbraukšanas uz Portugāli es, es zināju, ka pavadīt laiku un, un ceļot, ceļot autobusos ar uh, vairākās simts cilvēkiem būs ļoti, ļoti liels izaicinājums. Taču es teiktu, tā ir tiešām liela, liela svētība un dieva dāvana, dāvana, ka es varēju šajā ceļojumā doties kopā ar saviem draugiem ne tikai sēdēt ar viņiem kopā autobusā, slavēt Dievu, bet arī apceļot Eiropu kopā ar viņiem. Un patiesībā iespēja doties šajā ceļojumā arī bija ļoti, ļoti liela un negaidīta dāvana, jo dažas nedēļas pirms izbraukšanas viss manā dzīvē bija sastājies tā, lai es varētu doties šajā ceļojumā, lai tie datumi atbrīvojas, lai Latvijas grupā vispār būtu kāda brīva vieta, uh, kuri man vēl uzņemtu nedēļu vai divas nedēļas pirms izbraukšanas. Un brīdī, kad man tika piedāvāta šī iespēja, tomēr doties jauniešu dienās un būt tam vienam cilvēkam, kurš varētu aizpildīt to vienu vietu, atlikušo brīvo, es nedomāju, teicu jā, un es tiešām ticu, ka tā bija tāda dieva vadība. Un, jo tā neapdomājot, nepaskatoties kalendārā, m, mm, pateikt kaut kam, kaut kam tik lielam, jā, nebūtu visai raksturīgi man. Bet, nu, uzsākot ceļu uz jauniešu dienām, um, es tiešām izjūtu, izjūtu jau turpceļā, cik ļoti nozīmīgs šis pasākums būs. Jo patiesībā tās dienas, kuras mēs pavadījām braucot autobusos, um, es caur sarunām un, un caur kaut kādiem pārbaudījumiem, kas ir, kas ir, ar kurām mēs saskaramies attiecībās ar cilvēkiem, es jūtu cik patiesībā daudz um, man ir ievie, ievainojumi, kurus es uh, varbūt kuriem es neesmu ļāvusi sadzīt. Um, cik daudz brūces runā brīžos, kuros esmu nogurusi, vai, um, vai varbūt man nav tik daudz enerģijas, kā vēlētos, un, un varbūt arī pietrūkst mīlums. Bet uh, man šķiet ļoti, ļoti svarīgi tas, ko es sapratu šajā ceļojumā, ir uh, necīnīties varbūt ar. Um, savām pagātnes brūcēm vienam un uh, patiesībā arī lūgt palīdzību no cilvēkiem mums apkārt, tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies savā sirdī un, un mēs pazīstam arī sevi, mēs redzam, cik ļoti, ļoti bieži mēs citiem vēlamies palīdzēt, un ja mēs kādam to neļaujam darīt, tad um, mēs viņus atgrūžam un liekam arī viņiem justies slikti, un, un to ļoti, ļoti svarīgi ir atcerēties. Un jā, kāpēc saku, ka būšana ar draugiem šajā ceļojumā bija tik liela dieva dāna, ir tāpēc, ka viņi man to lika apzināties. Um, ne tādā tiešā veidā, bet caur kaut kādām savām darbībām un vispār tādu kopā būšanu. Un es tiešām ticu, ka šis um, ceļojums ļoti, ļoti daudz pienes mūsu draudzībai. Jo es ļoti, ļoti bieži jūt, jūtu to, kā Dievs runā caur maniem draugiem, caur maniem līdzcilvēkiem uz mani. Uh, um, runā ar mani. Tāpēc man parasti ir ļoti, ļoti svarīgi arī ieklausīties savos draugos, un šis ceļojums deva tieši, tieši to. Patiesībā, ja es atcaucos vēl uz tādu um, dieva klātbūtni, tieši draugu klātbūtnē, tad man uzreiz prātā nāk uh, notikums, kas bija um, neilgi pirms Pasaules jauniešu dienu kulminācija, kulminācijas dienas. Uh, pirms nakts vigīlijas es piedzīvoju tādu patiesu dziedināšanu, um, tieši dziedināšanu no aizlūgšanas. Jo um, vairākas dienas um, pēc um, svētās misijas svinēšanas es piedzīvoju tādas tā kā um, sirds klauvas un, un trīcošas rokas, drebuļus. Um, vienu dienu pat biju aizgājusi uz metpunktu uh, un uh, izmērīju temperatūru. Uh, Un, un, un jā, sapratu to, ka saskāros ar tādu situāciju, ka man ir paaugstināta temperatūra, un šī temperatūra turējās vairākas dienas. Um, tāpat arī tās, tās trīcošās rokas, drēbuļi un, un sirds klauvas nekur ne, neaizgāja, nepazuda. Un tad um, vienu dienu um, šie, šie simptomi bija tik smagi, ka es izdomāju, ka labi, man ir. Uh, pavisam noteikti jādodas uz aptieku. Noteikti ir jāpērk med medikamenti, jo es no šiem simptomiem ļoti, ļoti steidzami vēlos atbrīvoties. Um, nevaru vairs padomāt, ir ļoti, ļoti grūti nosēdēt uz vietas, uh, grūti padomāt par kaut ko citu, kā tikai to, ka man pavisam noteikti ir temperatūra un man, man skrien sirds. Tāpēc, jā, um, sarunas vidū, uh, sarunas vidū ar draugiem, uh, es vienkārši piecēlos un, un es. Um, devos vienkārši ārā no kafejnīcas pāri ielai, uh, lai aizietu uz aptieku. Un, kad es piegāju pie aptiekas durvīm, mm, tur bija um, norādīts aptiekas darba laiks. Un kas patiesībā ir, ir tāds, um, es to uzskatīju par tādu, tādu zīmi no dieva. Um, aptiekas, aptiekas strādāja līdz 7.15. <clears throat> Un uh, es paskatījos telefonā, Un uh, pulkstenis rādīja 7,15. Tieši. Un es redzēju, kā, kā aptiekārs tieši taisīja žalūzijas ciet. Un, un man likās tas diezgan savāda, bet, uh, bet vēlāk jau smieklīga sakritība. Un, jā, un tad, um, tad es aizgāju atpakaļ uz to kafejnīcu, mēs sēdējām ar draugiem. Un, um, un uh, viena no manām draudzenēm piedāvāja par mani aizlūgt, un uh, sākotnēji es atteicos, tādēļ es nevēlējos, lai, lai viņiem ir varbūt tāds sloks, ka ir uh, jārūpējas par kādu citu, um, kas tagad, tagad izklausās vienkārši absurdi. Kāpēc lai, lai kādam rūpē, kā, kāpēc lai rūpes <laughs> par saviem tuviniekiem būtu sloks? Un, jā, un tad vēlāk pēc tādas um, diezgan, uh, diezgan ilgas pieredzināšanas es, uh, es piekrītu, lai par mani, par mani aizlūdzu. Uh, Un, jā, man šķiet, tā bija tāda pirmā, pirmā reize, kad par mani aizlūdza um, draugu lokā. Un, uh, jāsaka, jā, patiešām uzreiz pēc tās aizlūgšanas uh, man palika labāk, <laughs> pazuda visi simptomi. Un, uh, jā, ne tikai aizlūgšanā ir spēks, bet arī, arī draudzībā un mīlestībā. Un, un ir, ir jāpiekop ne tikai attiecības ar savu ģimeni, ne tikai attiecības ar savu partneri, bet, um, bet arī saviem draugiem. Es pat teiktu, tās ir viens no tādām um, svētīgākajām un, un mīlestības pilnākajām attiecībām, kādas mēs, ar kādām mēs jebkad saskarsimies savā dzīvē. Um, es tiešām domāju, ka tādi, tādi īsti draugi um, ir uz mūžu. Un uh, es ļoti ļoti ceru un novēlu visiem, kas klausās, un arī tiem, kas neklausās, atrast vai apzināties tādus savus draugus un, un ļoti novērtēt to mīlestību un dot arī, arī mīlestību pretī. Un neuzskatīt vienkārši tos kā cilvēkus, kas mums ir blakus, un neuzskatīt vienkārši tos, tos cilvēkus par pašsaprotamiem savā dzīvēm. tik teilī. lai slavēts Jēzus Kristus. Sveiks, Radio Marija Latvija klausītāji, kas klausies šo brīnišķīgo raidījumu. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Man ir dota šī iespēja padalīties um, ar liecību, kā man gāja pasaules jauniešu dienās 2023. gadā. Uh, es esmu Klinta un nāku no mazas pilsētas Latvijā, bet eh, nu, cerams jau zināmas eh, no kuldīgas, eh, kas ir kurzemē, tāda kā kurzemes sirds. Un es šobrīd strādāju medicīnā, esmu vecmāte, ikdienā darbojos ar grūtniecēm, ar maziem bērniņiem, jaundzimušajiem. Um, jā, Tas ir mans uh, sirds darbs. Tieši šogad arī pabeidzu studijas šajā jomā, un tad nu, tālāk turpināšu arī medicīnu um, praktizēt. Uh, jā, šogad um, devāmies uz Pasaules jauniešu dienām kopā ar lielu grupu, ar simts jauniešiem, man ieskaitot. Um, un mēs braucām ar autobusiem. Un uh, interesanti, ka šķiet, ka šis ceļš uz jauniešu dienām sākās 24. vai 23. jūlijā. Vairs neatceros, kurš tieši datums, kad mēs izbraucām, bet īsnībā tas sākās jau, varētu teikt, pirms gada. Um, jau rudenī, vairāk novembra pusē, uh, kad pirmo reizi es dzirdēju par jauniešu dienām jo tieši uh, draudzē, kurā, um, jā, kurā es eju, uh, Svētā Franciska draudzē Rīgā, uh, bija tāds pasākums, bija jaunieši, bija jauniešu mīsa un slavēšana, un uh, pēc tam dalījās, uh, kāda dalījās ar liecību par jauniešu dienām, un uh, jau tad tika aicināti jaunieši apdiem, apdomāt šo iespēju. Un tajā brīdī es pārslēdzu slaidus prezentācijai par jauniešu dienām. Un īsnībā tā smieklīgi, bet es ļoti neprasmīgi veicu šo darbu, jo ik pa laikam vienkārši klausoties, tik ļoti iedziļinoties, es nepamanīju, ka man jau ir jāpārslēdz nākošais slaids, jo es biju tik aizrauta ar šo domu par jauniešu dienām tas bija tāds mans sapnis. Man šķiet, ka es vienkārši klausos to, ko es tik ļoti, ļoti no sirds vēlējos kopā doties ar saviem domu biedriem, ar saviem draugiem, varbūt pat nepazīstamiem draugiem, um, varbūt nezināmiem cilvēkiem, bet ar priesteriem, ar, ar māsu, bet doties uz kādu valsti. Uh, šajā gadā Tas bija, tā bija Portugāla izvēlēta, eh, lai vienkārši slavētu Dievu, lai sapazītos, lai, lai baudītu eh, dzīvi. Un, jā, un tā arī nu, pēc, pēc vairākiem mēnešiem, pēc uh, ilgām lūkšanām un uh, pēc dažādām uh, sapulcēm un uh, un dažādām pārdomām, kā to vislabāk eh, darīt, un cenšoties saprast, kā Dievs to vēlās, lai mēs darām. Eh, mēs visa komanda, eh, jā, jūs arī mm, palīdzēju jauniešu dienu organizācijā, lai gan ļoti maz, bet tas bija arī ļoti svarīgi, ka es pielieku savu roku tajā visā. Tas man deva tādu um, labu sajūtu braucot un, un tādu gandarījumu redzot, ka jauniešiem, um, jā, ka jaunieši tiešām piedzīvo Dievu šajā laikā. Un, jā, un tad pēc uh, vairākiem mēnešiem mēs devāmies, braucām ar autobusiem, kas nebija mans uh, patīkamākais uh, no tā visa. Tā sākumā šķita, uh, bet īsnībā es visvairāk šo laiku atceros tieši autobusos tā mana liecība par jauniešu dienām laikam arī ir tieši par kopību, ko es piedzīvoju kopā esot ar tik, tik skaistiem, tik sirdī gudriem un ļoti patiesiem jauniešiem. Piedzīvot vienkāršu draudzību, vienkāršu klātbūtni. Jā, un šis, šajā ceļā, kad mēs braucām, tad sākumā es, protams, ka vairāk runāju ar tiem, kurus es labāk pazīstu, kurus varbūt es labāk zinu. Un, jā, mēs braucām, un tāds īsti nekas tāds baigi varbūt šķita, ka nenotiek. Mēs lūdzāmies, mēs ik pa laikam dziedājām, mēs slavējām Dievu. Um, mēs piestājām uh, arī benzīna tankos kaut kur, un, un tad, uh, jā, varēja arī aiziet uz grēku sūdzi. Un, un, jā, vispār bija ļoti interesanti šī programma visa. Bet, um, bet ar laiku jau sāku iepazin, iepazīt arī citus jauniešus. Tā kā es no komandas uh, arī esmu, tad um, es um, iepazinu, kādi ir šie jaunieši, um, ko viņi ikdienā dara, ko viņi domā par visu to. Uzklausīju viņu um, varētu teikt, nepatiku pret kaut kādām lietām, ka mums ir jābrauc autobusā visu laiku, un kāpēc tas ir tā un tas ir tā. Un es tik ļoti sapratu viņus, un tik ļoti um, varēju teikt, jā, es arī tieši tāpat jūtos. Mēs esam kopā šajā un um, visā šajā ceļā, un arī tieši jauniešu dienās tā, tas bija tā zīmīgi, ka um, es tiešām sajūtos kā Jēzus māceklis, um, ka es ar viņu eju un Jēzus mm, iet ar mums kopā, un viņš arī pilnībā saprot, un viņš arī pilnībā izdzīvoja, kad, uh, kad viņš cilvēka veidā bija šeit uz zemes, um, kad viņš mācīja saviem mācekļiem, kad viņš viņus aicināja um, sekot viņam, un kad viņš darīja tik daudz brīnumus. Um, protams, ka viņš šo, joprojām tieši tāpat aicina mūs un joprojām dara lielus brīnumus. Un viņš arī pilnībā saprot mūs, viņš izdzīvo līdzi, un es jūtos tiešām, ka es varu teikt, jā, es, es tieši tāpat jūtos. Un kā es tev varu palīdzēt, ir, ir vienkārši būt klāt, un mēs kopīgi varam, kopīgi varam saprast, kā mēs šajā brīdī varam priecāties, kā mēs varam pateikties Dievam, kā mēs varam dzīvot, kā mēs varam atrast risinājumu. Un, tas bija kaut kas ļoti svētīgs un ikdienā man joprojām noder. Kāda īpaša liecība priekš manis arī ir tas, ka manuprāt, šajā laikā es ļoti atguvu prieku. Varētu teikt, ka to vairāk, arvien vairāk izaudzēju, jo es nevaru teikt, ka visas jauniešu dienas bija tik mierīgas, priecīgas un slavēšanas pilnas un pilnībā bez grūtībām un aizķeršanām. Um, bija gan organizatoriskās lietās, kādas, um, kādas lietas, ko mēs kopīgi atrisinājām, vai domājām, vai lūdzāmies par tām, um, bet bija arī pašai, man pašai sirdī kaut kāds nodoms, um, bija arī lūkšanas um, pašai personīgi un arī tāds um, pārdomas, kas arī izraisīja kaut kādas grūtības um, un um, lika vairāk kā, dievam tuvoties. Bet tas pavisam nebija jā, viegli. Un, um, un, jā, es tikai tad, kad braucu atpakaļ, um, es ievēroju, ka, ka es vairs nesatraucos par šīm lietām tik ļoti, ka varbūt es neesmu gūsi to uh, atbildi un neesmu simtprocentīgi tagad sapratusi un skaidru zinu, zinu, kurā virzienā man jādodas šajā nodomā vai kas man būtu jādara. Bet uh, es piedzīvoju, ka Dievs dziedināja manu tādu kā depresīvo tieksmi um, būt arī viņa attiecībās ar viņu būt tādai nedaudz depresīvai, būt vienmēr noskumušai, vienmēr žēlināties, vai m, mm, varbūt jau nevienmēr, bet nu, tā bija tāda tieksme tiešām, um, ka um, manas lūkšanas bija tādas vienkāršas un, un tādas skumju māktas, un, kas ir pilnīgi vajadzīgi, un tas pilnīgi noteikti vienmēr joprojām arī ir, bet, um, bet es piedzīvoju, ka savā attiecībās ar Dievu es varu priecāties, es varu pateikties, bet tā tiešām no sirds. Nevis, ka man tas būtu jāuzspiež, un tāpēc, ka citi taču ir priecīgi šobrīd, bet ka vienkārši es izjūtu prieku, ka Dievs ir manā dzīvē, ka Viņš vienkārši ir, ka Viņš darbojās manā dzīvē, ka Viņš darbojās šo jauniešu dzīvēm Es varēju priecāties ar viņiem kopā, es varēju priecāties, kad arī bija grūti, um, kad šķita, ka, piemēram, jauniešu dienās Lisabonā uh, mēs um, gājām uz nakts vigīliju, un šķita, ka mēs nekad neiziesim šim pūlim cauri. Un uh, ir tik daudz jauniešu, nepilngadīgu, uh, ir tik. Ir tādi, kurus es neredzu, es neredzu varbūt savus draugus vairs, kur viņi ir palikuši. Mm, kur ir mūsu grupa visa un, un, um, un kādam paliek slikti, kā lai es viņam palīdzu. Tajā visā es um, pieeju ar lūgšanu un ar pateicību Dievam. Un lai cik tas uh, varbūt absurdi skan, bet tiešām, tiešām pat pateikties grūtībās par to un priecāties. Es atceros uh, arī šajā nakts vigīlijā, uh, jauniešu dienas iezīmējis uh, ar tādu kulmināciju, ko sauc par nakts vigīliju, kad mm, visi jaunieši, kas piedalās jauniešu dienās un īstenībā arī no pašas valsts, kurā notiek jauniešu dienas, arī citi jaunieši dodas uz vienu vietu, kur kopā ar pāvestu um, ir adorācija, un pāvests arī izsaka kādas pārdomas. Un, uh, tad visi kopā pavada nakti, uh, un tad rīt, nu, no rīta pusē ir eh, mise ar pāvestu. Un tad, nu, kad mēs devāmies jau uz šo nakts vigīliju, bija grūts ceļš, un arī tā gulēšana nebija īsti ērta, protams, un tā tālāk. Bet es atceros, ka es gulēju un apgūlos beidzot mierā. Vienalga, kādos apstākļos bija, es apgūlos un es paskatījos debesīs, un tieši virs manas galvas bija viena zvaigzne. Un tā zvaigzne uh, šķita man tajā brīdī tik ļoti patīkams mierinājums manai satrauktajai dvēselei un lika man saprast, eh, jā, cik patiesībā pasaule ir skaista. Arī šis brīdis ir skaists. Un tas, kā kaut ko es, ko es nespēju ietekmēt, ko es nespēju kontrolēt, tas arī ir skaisti, jo beidzot dievam ir tā vaļa darboties. Jā, tāds bija mans piedzīvojums jauniešu dienās. Kopumā varētu teikt, ka esmu piedzīvojis prieku un um, tādu vēlmi būt kopā um, ar jauniešiem, ar veciešiem, ar pieaugušiem, jebkuru no baznīcas, um, vienkārši kopā iet šo ceļu, tuvāk dievam, palīdzēt viens otram. Tā, tā ir mana pieredze, tas ir mans piedzīvojums. Uh, tieši no jauniešu dienām. Esmu ļoti pateicīga Dievam par visu to, un esmu ļoti, ļoti pateicīga gan katram no komandas, gan arī visiem jauniešiem, un arī saviem draugiem, ko esmu iegūstusi šajā laikā. Pateicība Dievam! bu